Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 13, 1973, inihayag ng National Council ng U.S. Catholic Bishops ang pagpapatiwalag mula sa simbahang katolika ng sinumang sasa ilalim o magsasagawa ng aborsyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.